Andalusam Andalusam Andalusam Dobro. Nakon ovoga dolazi na uh, uh, Vjerojatno ste čuli to, vjerojatno ste to učili na početku kad se izučavali Mustelo Hadis, takozvani propis pisanja Hadisa. Do početka nastalo lagano razilaženje. Propis pisanja Hadisa, kada, kada znači, na, sa, za vrijeme poslanika sam sam i nakon njegove smrti. Bilo je određeno razilaž kod toga oko pisanja hadisa. O čemu se radi? Znači, razilazi se selef umeta od ashaba i tabiina oko propisa zapisivanja hadisa. Ne može se nađe jednako propis što više zašto? Pa skupina učenjaka smatra, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Mesud, Zaid ibn Thabit, smatraju da je mekruh zapisivati hadisa bila. Dobro šta će ratno zapisivati? Pamtit. Pamtit. Pamtili, spričetak spamtili, hadise nisi pisali. Ko je prvi koji je zabilježio počeo pisati hadise? Sjećaš se? Koga je Omer ibn Ablazi zadužio da, da tu nauku... Jes. Ibn Šihab Zuhri. Znači, on je, on je brdo, on je stijena ovog umeta po pitanju hadisa. Od njega je počelo sakupljanje, od jedan, jedan najjači, jedan najjači ravija, jedan najjači ravija umetu. Većina hadisa je prenašeno preko njega. Mimo, mimo, mimo, as, mimo ashaba i stari tabina, znači govorimo o e, Zuhriju. Imam Zuhrija, znači njega je zadužio od Omrde iz i bio je poznat po tome i on je sve potrudio, hodao po mjestima, po sredinama, od e, Hidžaza, od Šama, od Iraka, e, hodao po tim mjestima i čak i, išao i u Egipat, da, da sakupi, sabere hadise koji su bili raspostavljeni, koji su se proširili. Zašto tad počelo? Tad, zato su već počelo se širje tada izmišljeni hadis. Već je počelo kako koja skupina se pojavljivala, firka, skupina, sekta, imali su svoje određene hadise od šija, haridja i ostali. E, uglavnom, znači, e, za vrijeme ashaba, znači ova tri ashaba su bila nastavila da je mekru pisati hadise. Dok drugi, drugi ashabi su poput Abdullah ibn Amra, Enes ibn Malika, uh, Omer ibn Abdulaziz za Tabina i većina ashaba bilo stavio da je dozvoljeno pisati hadise. Otkud to razilaženje? Razilaženje došlo vidimo poslije zbog toga što je došla zabrana od poslanika sam da se pišu hadisi. Ovo bilo u početku. Poslije nakon toga i ižma učenjaka bilo na tome da, da, da je dozvolo, odnosno da je potrebno da se pišu hadisi. I naravno za nama su prešeni hadis znači kako su prenešeni. Znači, ta, ta, to razilaženje je svedeno na, na minimum, odnosno da se ne bi izgubio da se ne bi e, izgubio, da ne bi nešto nestalo od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u osnovi su početku pamtili, znači nema razvijenja kod toga treba pamtiti, nego ovdje je bilo pita, pitanje pisanja. Vidjet razlog zašto. E, poslije naravno iđma učenjaka na tome da treba pisati, samo e, različno kod toga da li kome je kad mustehav, kome je vađiv, kome je u osnovi dozvoljeno da se zapisuju i pišu hadis. Razlog razilaženja je šta? Zato što imamo, znači hadise u kojima je došlo, kao što hadis koji blježi e, muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao La tektubu anni šeja illa l'Quran. Ne pišite od mene ništa osim Kur'ana. Poslanik sallallahu rekao. Kaže, o men ketebe anni šejen gajre Kur'an feljem e, huhu. Ko neko od nešto da piše mimo Kur'ana, neka to izbriši. Znači, u početku došla zabrana. I tako učenjaci to tumače, da stvar bilo u početku. Da se ne piše ništa mimo Korana. Hadis vjerodostan, bilježi ga muslim u svome sahihu. A onda imamo s druge strane hadis u koji ukazuje na dozvolu. I to, zato je došlo to razilaženje. Koji hadis? Hadis mu tefeku na lihi. U kojem je došlo, do, došlo da, je, e, da je poslanik sa sam rekao Uktubu li ebi šahin. Pišite ebu šahu to i to jednom od, od, od shaba, napiše tu i tu stvar. Pa, da, da, e, pa je naredio poslanik sa šta se zapiše, neke stvari koje su vezane za propise. I ima i drugi hadisa iz koji se razumije da je dozvolio, poslanik sa znam dozvolio Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn Asu radijallahu anhu ma dozvolio da se piše hadisa i on je imao zbirku hadisa. I on je čuvao ko se bi imao zbirku hadisa. <clears throat> I ima i zanimljiv riječ, pa je jedno od Ebu Hureyri vezan za Abdullah ibn Amr je Buharija tvrdio da da Abdullah ibn Amr zna, ima više poznanje, ima bolje zato što kaže on pisao. A e, Buharija nije pisao hadise, nego samo prenosio. Možete misliti na koji, koji hefs ima Ebu Hurire, znači ako mogu mogao 5000 hadisa onako rašnim stvarima, okolnostima da prenese. Naravno, od bereketa dove poslanika sallallahu sallam i njegovog sta, stalnog druženja i bivanju pristu Allahovog poslanika sallallahu sallam, govorimo o toj temi kad smo govorili o Buhari u knjizi Kitab Tevi kad smo imali komentar. Uglavnom, znači, razlog razilaženja zbog ova dva hadisa. U jednom hadisu došlo da je rekao pišite, da zabilježi se tekst hadisa, propise, a u drugom došla zabrana. I onda su učenjaci naravno ovaj e, spoj između toga kako se spoji ovdje ovaj propis po pitanju zapisivanja hadisa e, između zabrane i dozvole Eh, eh, da je do stvari rješenje od skupna učenjaka kaže eh, kaže da je dozvola pisanja dozvola pisanja došla onda kada kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj kada se kada je već mislio da je, da je da može biti problem ako se počne zaboravljati zapostavljati hadis koji on govorio a da je stvari zabrana došla zabrana došla je govorena onom ko, to je prvo mišljenje, e, za koga se bojao da će zaboraviti taj hadis. Pa ono za koga je, kome je govorio, mislio da će zaboraviti, rekao zapiši. A ono za koga je znao da će zapamati, nije mu rekao da piši. Na taka, to je jedno tumačenje. U stvari, e, ispravnije ovo drugo mišljenje učenjaka koji kaže u stvari da je zabrana bila u stvari iz početka e, da se ne bi pomiješalo sa Kur'anom. I to je većina učenjaka na tom stavu. Zabrana pisanja hadisa u početku je bila zbog toga da se ne pomiješa pisanje riječi poslanika sallallahu alaihi sallam sa tekstom Kur'ana. Da se zna, znači, znači tačno odvojeno šta je Kur'an, a da zna šta je hadis. Da se ne bi tu pomiješalo. Ako neko, to nije jasno, to, šta ima, kako se to pomiješa, pa vi znate šta je uh, Talmud? Židovski, znate šta je? Šta u njemu ima? Šta imaš u Talmudu? narod što neće da a? imate tevrat sa čime? sa komentarom i gdje pomiješan, iz više ne zna šta je šta šta je izvorno, šta su to riječi koje su došle s nebesa kao objava, a šta je tumači od koliko tumači, od, od vjerovjesnika ili od ovog donog, od Musa, ali i selam, znači šta je od njega, šta je, šta je došlo u objavi. Znači, to je, to je klašan primjer, ako što kaže, kako se može, može, tako se može izmiješati, da više ne znaš šta, ko, koga tumači tu stvari. Šta je hadis, a šta je, šta je Kur'an, šta su le, riječi Allah, šta, šta su riječi vjerovjesnika. Dobro, uglavnom, znači, ovaj stav ovdje, znači, da je, da je najbliže da je prijetku, znači, došla zavra zbog toga da bi se, znači, ne bi pomiješao hadis sa Kur'anom, pa kad se ustabililo to pisanje Kur'ana, kad se već znali pisari Kur'ana, koji sa sabi pisali Kur'an, jedan od njih je bio i Muavija radijalahu Hanhu, pisari Kur'ana koji se znali, znali za da oni pišu Kur'an, ovi drugi ashabi koji nisu pisali Kur'an, mada su neki pisali, mimo njih, neki su bili pisali, poput koga? Ko je pisao Kur'an? Od, od poznati ravija, hadisa. Ebu Hureyre, recimo, Ebu Hureyre je e, pisao, Abdullah i Mesud su pisali Kur'an. E, Abdullah i Mesud imao poznati, imao, imao, znači, pisao po jednom kiraetu, zapisivao Kur'an. Abdullah i Mesud je svakako prenosio hadise pa nije htio da spali da spali svoju nusku kada kada Osman Radelan onaj e, naredio da se da se prepiše šest primjera kad pošalje sve krajeve islamskog svijeta zapale svi ostali primjerci ostali kirajeta jer zadnji kirajet koji je, e, koji je zapisan bio ovaj na kurešijskom dijalektu a u stvari, jel, i onda je bio cilj time sa, sa ti kurješinskog dijalekta da se zadrži i da se sačuva sedam harfova na koje je bio Kur'an. To je po jednom tumačenju na sedam harfova. A da su ostalo zbog razilaženja koja su bila, se zapali ostali musafir. Bilo veliko razilaženje, pojavilo se. Ovo ovaj je čuo na ovom harfu, ovo na ovom harfu. Pored veliko razilaženje, šta je, kakva je razlika u harfovima. Kur'an je, znači, po izmavuću njako objedan sedam harfova, hadis mu tefeku na lihi, mu te vatri predaj došle. Šta znači sedam harfova? To je toliko razilaženje da na kraju ne možeš, ne možeš duži da, da, kontaš šta to znači sedam harfova. Uglavnom, Pa je objavljeno ti, u tih šest primjera, kad še, šest mushafa je poslata, a nariđeno ostalo se zapali. Abdullah Mesud nije htio da zapali pa neću da ja zapišem, ja zapisivu, ja ću od poslanika, sam ja zapisao da ja zapalim. I to je dokazivo sa koranskim ajetom. Ja je nas je gullu, koranski, o ljudi. E, gal, gulul znači skrivanje, skrivanje ratnog plijena. I u nastavku ajeta da onaj koji skri, sakrije doće s tim na sunje dana sakrite, <laughs> kaže, ovo što ima, doćete stignu sunji dana. On, on je htio malo prenesen znači, kao, sakriješ Kur'an, ako sam zapisao Allahov poslanik, znači, ja, ja zapisao, vama prenio, sakrite, to došte na sunji dana, došte sa hajrom, znači, on se sakrio. U prenesenom znači, on to spominio. Naravno, ovaj, nisu drugi, ostali složili sa njim, da, da, takav njegov postupak. On je malo, bio ljubomoran zbog toga što je, što mora da se spali to što on pisao, ja. I nije htio da spali. I to je umrlo, naravno, sa njim. Dobro. Andalusam, Andalusam. Andalusam